บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดเอ็มปัตปุลุตูยูการเตรียมตัวเดินทาง mempersiapkan perjalanan คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว kamu harus mengepak koper kami อย่าลืมอะไรนะ kamu tidak boleh lupa คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ kamu membutuhkan koper yang besar อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ jangan lupa paspornya อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Jangan lupa tiket pesawatnya อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Jangan lupa cek perjalanannya เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Bawalah krim anti sinar matahari เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Bawalah kacamata hitam. เอาหมวก กัน แดด ไปด้วยนะ Bawalah topi. คุณจะเอา แผนที่ ถนน ไปด้วยไหม Apakah kamu mau membawa peta? คุณจะเอา คู่ มือ เดิน ทาง ไปด้วยไหม Apakah kamu mau membawa buku petunjuk perjalanan? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Apa kamu mau membawa payung? อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ Jangan lupa celana panjang, kemeja, kaos kaki. อย่าลืมเน็กไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ Jangan lupa dasi, sabuk, jas อย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ Jangan lupa piyama, kemeja tidur dan kaos คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะและรองเท้าบูท Kamu membutuhkan sepatu, sandal, dan sepatu bot. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ Kamu membutuhkan tisu, sabun, dan gunting kuku. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน Kamu membutuhkan sisir, sikat gigi, dan pasta gigi.